طيب anasema baada dhalika na baada ya hapo yatlubu ma huwa adha atalitafuta au atalitaka lile ambalo ndiyo baya zaidi eh wa amaru na lile ambalo ndiyo ndiyo gumu zaidi wa huwa hatkuki eh irdhaha wa karamataha nao ni lile jambo la kuivunja au kuiporomosha heshima ya mwanamke huyo na utukufu wake na hapa anakusudia ataomba fahisha sasa eh wa huwa hatkuki irdaha wa karamataha nako ni kule kuvunja kwako heshima ya mwanamke huyo na utukufu wa mwanamke huyo kwa maana atamtaka sasa kwenye jambo baya zaidi wa ila Allahi almushtaka na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndipo panaposhtakiwa mambo wa huwa hasbuna na yeye ndiyo tosha yetu wa ni'mal wakil na ndiye mbora wa kutegemewa kisha anasema ukhti muslima ewe dada muislamu ma halu alfatati ni ipi hali ya msichana allati hasala laha mithlu ma sabaqa au shay'un minhu ni ipi hali ya msichana ambaye imepatikana kwake yeye mfano wa kile ambacho kimetangulia kusemwa au sehemu ya hicho ambacho kimesemwa innaha tabqa hazinatan kaibatan tiwala hayatiha kwa hakika anabakia huyo binti hali ya kuwa ni mwenye huzuni eh hali ya kuwa ni mwenye simanzi kwa maana uso wake umejikunja tiwala hayatiha katika maisha yake yote hana raha fahiya kutilat bighairi sikinin kwani huyo binti atakuwa ameuawa ameuliwa pasi na kisu amechinjwa bila ya kisu bwana fahiya kutilat bighairi sikin atakuwa ameuliwa kwa maana amechinjwa bila ya kisu wanawake waliofanyiwa mambo haya wanaishi katika unyonge sana hawana raha akifikiria hilo jambo linamkosesha raha na wallahi wengine hata hawajaolewa lakini kuna watu wana picha zao na kila kila siku wanamtisha sasa anajifikiria hata baada ya kuingia katika ndoa kuna wanawake hawana raha anafikiria yule kichaa siku amue kuziachia zile picha huyu mume nilikuwa naye atanionaje wengine wa katika ndoa zao wal billah kwa hivyo wanakuwa ni wanawake wenye simanzi sana kwa hivyo hiya kutilat bighairi sikin takuwa huyu mwanamke ameuliwa pasi na kisu kuna sehemu hapa tuirekebishe kidogo aliposema baada dhalika na baada ya hapo yatlubu ma huwa adha wa amar ataomba huyo bwana lile ambalo ni kubwa zaidi na ni chungu zaidi wa huwa hapa anazungumza na huyo huyo na, na huyo huyo mwanamke nalo jambo hilo hatkuka irdhaha wa karamataha ni kule kuvunja kwako wewe heshima yake huyu mwanamke na utukufu wake anamkusudia huyo kijana muovu wa huwa hatkuka irdaha wa karamataha nako ni kuvunja kwako wewe heshima yake huyo mwanamke na utukufu wake na sio hatukuki eh tayib haya tunaendelea fahiya kutilat bighairi sikin itakuwa huyo binti kauawa pasi na kisu wa hasala laha mautun bati eh na yatakuwa yamepatikana kwake yeye kitakuwa kimepatikana kwake yeye kifo cha polepole silent killer eh kifo cha polepole kabisa taksha an ya'lama anha zawjuha na hawa ni wale wanawake waliolewa anahofia kujua kuhusiana naye mume wake anahofia mume wangu anaweza akayajua mambo yangu yaliyopita pengine maskini yashatubia lakini ana wasiwasi Allahu musta'an wataksha an ya'lama anha zawjaha zawjuha afwan na anaofia kujua kuhusiana na hayo aliyofanya huyo mwanamke mume wake watakhsha an ya'lama anha zawjuha asema fakullama ra'atuhu hazinan na kila ambapo anapomuona huyo mwanamke mume wake ra'atuhu yani huyu mwanamke anapomuona mumewe fakullama ra'atuhu hazinan na kile ambapo mwanamke anapomuona mume wake ni mwenye huzuni qalat anajiambia mwenyewe alima bi amri ah itakuwa kajua lile jambo pengine mtu na mambo yako mengine tu akikuona una huzuni fulani anashtuka fakullama raatuhu hazinan na kile ambapo anapomuona mume wake ni mwenye huzuni qalat husema huyu mwanamke alima bi amri mume wangu washalijua jambo langu wa hakadha haluha na hivyo hivyo hali yake asema wa hakadha haluha na kama hivyo ndivyo inavyokuwa hali yake wa hakadha haluha na kama hivyo ndivyo inavyokuwa hali yake na hili ni mosi hadha idha lam yaqbid alaiha idha lam yuqbad alaiha min aljihati almukhtassa hili mbala nyingine sasa asema hadha na hili idha lam yuqbad alaiha ni pindi asipokamatwa yeye min aljihati almukhtassa kupitia ehe kupitia wahusika wa mambo anakusudia vyombo vya kiserikali wa hadha na hili idha lam idha lam yuqbad alaiha ni ikiwa hajakamatwa yeye min aljihati almukhtassa kupitia vyombo makhsusi min aljihati almukhtassa kupitia vyombo maksusi kwa maana vyombo vya kiserikali amma idha qubida alaiha ikiwa sasa atakamatwa kwa maana hizo picha zake za mtandaoni zikakamatwa sasa eh kwamba ana picha chafu sasa akaitwa na vyombo husika kwenda kuhojiwa sasa hilo ndio balaa ama idha idha qubida alaiha ama akikamatwa yeye fa innal amra adha wa amar haika jambo ni lenye mshtuko zaidi ubaya wake na ni chungu zaidi ukhti almuslima dada yangu muislamu sheikh anaendelea kukupa nasaha zake tunamalizia wakati wetu hapa eh لو تعلمين حال الشباب الذين يستخدمون المعاكسات الهاتفية na wengine hutamka almuakisat wanasema lugha zote mbili zinafaa lau taalamin lau ukijua wewe عن حال الشباب كوسيانا نحال زفجانا الذين يستخدمون أبا ونتمية المعاكسات الهاتفية موصليان مبايا يسيم ماذا يقولون عنك وعن أمثالك نكتغاني نكسيما كوسيانا نويوي نوانواك وليمفنواك إنما يطلقون عبارات يندى لها الجبين والله العظيم hakika wao wanazitamka ibara wanatamka maneno wanatamka sentensi eh eh linamwaga jasho kwa maneno hayo paji la uso maneno haya wanayatumia waarabu ikiwa mtu amefikwa na jambo gumu yunda lahul jabin eh yunda lahal jabin linamwaga jasho eh kwa maneno hayo paji la uso wa hum yudhhiruna alhubba walwafa na hali ya kuwa wao wanadhihirisha kwako mapenzi na kwamba wao ni waaminifu wa hum yudhhiruna alhubba walwafa na hali ya kuwa wao wanadhihirisha mapenzi na uaminifu yani wakikutana wewe ndiyo picha ambayo utaiona ajabu hii shaka na staajabu hapa lakini maneno ambayo wanayazungumza kwako wewe msichana wakiambiana ni maneno ya kuhuzunisha kabisa na ya kukatisha tamaa bali wayukhbiru ba'dhum ba'dha bali wanawasimulia bali wanasimulia baadhi yao kuwasimulia wengine bima yahsulu wayaduru min almukalamat kwa yale ambayo yanatokea na yanazunguka katika mazungumzo yenu wakikaa wenyewe vijana vijiweni wanaambiana na namna unavyodharauliwa kuonekana ni mtu rahisi wanasimuliana wanacheka alivyokuingiza mkenge na wewe ulivyojaa wanafurahi eh wallahi alazim vijana waovu sana bali pengine akawaambia wenzake na leo atakuja hii leo nimemwambia aje nyewe tulieni mtamuona tu hana lolote mwepesi nakwambia leo atakuja wengine hamna haji eh ha ah, tulieni hapa mara na wewe umejileta na vilapa vyako kaja kweli bwana vijana wanakuenjoy wanakukejeli enam eh, shekhe anasema walaula khashyatu jarh almashairi eh wa baadhi alibarat alukhra na lau kama si kuhofia kusijeruhi hisia ina maana shekhe ana mambo mengi ya kutuambia huyu walaula khashyatu jarh almashairi na lau kama si kuhofia kujeruhi hisia وبعض وبعض العبا وبعض الاعتبارات الأخرى نبعاذ يمزنغتيو منغين ولولا خشية جرح المشاعر نلاو سيكا مكخفية كسجروه سي زواتو وبعض الاعتبارات الأخرى نلاو كما سيكخفية بيا بعاذ يمزنغتيو منغين يعني كنا مامبو يكي مسلحي شيخ يميوفية هبا لسكتو بعض القصص الواقعية ningetaja hapa baadhi ya visa halisi allati yunda laha aljabin ambavyo visa hivyo linamwaga jasho eh kwa hivyo visa paji la uso kwa maana utachoka wewe ndio maana yake yani utachoka wanasema watu wa Kenya utadhii eh kwa maajabu hayo wayatakatta'u laha qalbu kulli ghayurin na una una unakatika eh unapata huzuni unapata maumivu wayatakatta'u laha na unapata maumivu kwa hivyo visa qalbu kulli ghayurin moyo wa kila mwenye ghera kila mwenye wivu katika dini fa afiqi ukhayyata eh hebu amka basi ewe dada yangu katika imani wala tankhadi'i bilmujrimin na usihadalike na watu waovu alladhina yu'tuna min tarafi lisan ambao wanautoa kwako upande wa ulimi tu eh wana, wana ndimi mbili hao dhul wajhaini kuna upande fulani wa ulimi unapewa wewe eh kwa lugha tamu alladhina yu'tun min tarafi lisan ambao wanatoa na unaweza kusema ya'tun eh alladhina ya'tun min taraf lisan wa hadha huwa al-aswab ambao wanatoa upande fulani wa ulimi alladhina ya'tun min taraf al-lisan ambao watu hawa ovu wanautoa upande fulani wa ulimi kwa maana wanazungumza vizuri ahadi nzuri alladhina yu'tuna min taraf al-lisani halawatan ambao wanatoa kutoka katika upande fulani wa ulimi utamu lakini ni kama ni kama vile kicheche eh wayarughun kama yarughu thalab wayarughun kama yarughu thalab lakini wanahadaa wanapiga chenga eh ukisema yarughu thalab ayamshi yamshi yumnatan wa yusra ni zile chenga namna anavyokwenda kulia na kushoto anavyopiga chenga katika jambo lake anahadaa wayarughun na wanahadaa na kupiga chenga kama yarughu thalabu kama anavyopiga chenga eh kicheche namjua thalab eh namjua sheikh namjua thalab eh thalab anaitwa bweha mbweha kuna watu wanamuita hivyo anakaa sana kwenye mashamba na kwenye vichaka mjanja sana eh athalabu huyu ni yule mwenye mwenye kupenda, mwenye kupenda sana kula kuku nini nani eh kicheche mbweha ustaz mbweha anaitwa mbweha eh naam wayarughun na wanafanya hadaa kama yarughu thalabu kama anavyofanya hadaa mbweha hicho ni Kiswahili kizuri zaidi sasa wachunge watu hao waovu alladhina yaatun min tarafi lisani halawatan ambao wanatoa kwa upande fulani wa ulimi utamu wana lugha nzuri wana lugha nzuri ahadi nyingi wayarughun lakini wanafanya hadaa na wanafanya ujanja ujanja kama yarughu thalabu kama anaofanya ujanja mbweha sasa kuna maneno ya shairi ya mshairi wa zamani akitwa Ahmad Shauqi shekhe ameyaleta hapo anasema khada'uha biqawlihim hasna'u eh والغواني يغرهن الثناء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء eh Ahmad Shauqi alizungumza maneno haya hali ya kuwa anamsikitikia mpenzi wake ambaye ameghurika na watu wengine na akamkataa yeye sasa nasema khadauha biqaulihim hasnau eh wamemhadaa bwana wamemhadaa mpenzi wangu kwa yale maneno yao wakimsifia kwamba mzuri walghawani eh na wanawake wenye heshima alghawani eh dhatu heshima walghawani na wanawake wenye heshima kwa maana wenye wenye utukufu wenye manzila yaghurruhunna thanau eh kuna wahadaa wao kusifiwa wakipewa sifa nzuri wanapenda sana eh والغواني اي ذوات hishma eh يغرهن thanau kuna waghuri wao kuna wahadaa wao kule كسفيوا kwa maana sasa mpenzi wake kahadaiwa kwa kusifiwa mpaka akamwacha jamaa yake na akaenda kwa watu wengine asema nadratun kwanza kunaanza kutazama kutazama kwa kutamani nadratun ay bidaya mwanzo ni kutazama nadhratun mwanzo ni kutazama fabtisamatun kisha linafuatia tabasamu fasalamun kisha ni salamu fakalamun kisha ni mazungumzo famauidun kisha ni ahadi kideti wanaita faliqau kisha watakutana shari inaanzia hapo kwenye kutazamana ukatabasamu kidogo mkasalimiana ukafungua mazungumzo mara ahadi tukutane wapi mara mmekutana kweli anasema sheikh فاعلمي أختي أن هدف هؤلاء هو الاستمتاع بتلك المرأة في لحظات معدودة maneno ya sawa kabisa haya nafahamu fa'lami ukhti nafahamu dada yangu anna hadafa haulai huwa alistimta'u bitilka almar'a fi lahadhatin ma'duda lengo lao ni kupata starehe na huyo mwanamke katika katika dakika chache kabisa za kuhesabiwa fi lahadhati ma'duda katika dakika chache tu zenye kuhesabiwa thumma yamdhi fi sabilihi kisha anakwenda huyo bwana na njia yake thumma yamdhi fi sabilihi kisha anakwenda katika njia yake hana habari kabisa na wewe watabqa hiya fi ariha wa damariha na anabakia eh, mwanamke anabakia mwanamke yeye katika aibu yake na, ku, na kuporomoshwa kwake na kuangamizwa kwake mwanamke anabakia na aibu yake na yule bwana ashakwenda zake watabqa hiya fi ariha na anabakia huyu mwanamke katika aibu yake wadamariha na katika kuporomoshwa kwake heshima yake nasallallahu alsalamata wal afia tunamuomba Allah atupe salama na atupe afya hilo ndiyo jambo la kwanza shekhe amelizungumza kwa urefu lakini jambo muhimu ambalo linawakuta wengi katika wanawake wa leo insha Allahu taala jambo la pili ni darasa ya kesho hii ni saa sita na dakika moja muda wetu umekusha kwa hiyo kuna jambo la pili thanian tutakuja kulisoma katika kurasa wa 22 al-i'jabu na hapo ina maana ya al-ishqu al-i'jabu hapo ina maana ya al-ishqu wal-hubbu ndo maana yake wa bihadha al qadr kifaya kwa kiwango hichi tatosha leo insha Allah taala tarehe ngapi leo wazee eh shawwal ngapi leo 21 leo kwa hiyo leo ni shawwal 21 21 من شهر الله شوال نعم mwaka 1400 45 hijiria nataka muandike hiyo tarehe wanawake tarehe 21 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1445 hijiria hii tarehe nyingine ya mshahara mnaijua hii haina neno hii inajulikana hii wallahu aalam wa sallallahu wasallam ala muhammad wa ala alihi wa sahabati alkiram ajma'in wallahu والله wa وأعلم